ce cantado revecigas rememorui. Homoi, ciui dum sia ciu tago, forgesas ciun etajon, refloras, ciam ili povas reelvoci malnovain tresorajoin ella memoro. Tio funccias aparte bone ce cantado, char ciu ec appenau ancorau ec conas siain familianoin, tiu povas el voci la melodioin de sia iunaggio. Adiau, knabin, adiau, knabin. Gaie sonigas el dutec bushoi en comunuma domo, en villaggio, en orienta Germanio. Circau zorge ornamita tablo, sidas suffice alt agiai virinoi cae viroi. Ili cantas, laugvidado de prisorganto, cantoin el caiero cun conatai popolai melodioi. Homoe, hodiau ni estas bonai, diras la volontula prisorganto, ciu unufoie en monato accompanas la rondon regule per la gitaro unu foie en monato, citie rencontigas por cantado homoi cum demenso, cae iliai familianoi. Ciuni foie cantu ion, ciu ne trovigas en la caiero? Demandas la exa music instruisto, cae ecpatas la unuain accordoin. Li zoomas cetio, conatan melodion, de germana cantautoro. LA refreno. Super la nuboi, liberet certe estas sen lima. Ciui timoe, ciui zorgoi, oni diras, restas cascitae sub tio. Prescau ciui cun cantas. Multae ce tio ridetas, au capiesas lau tacto. Per tiu canto, La prisorganto evidente trafis la guston de la gruppo. En la districto en la oriento de la lando Brandenburgo, pli ol quar mil homoi suferas pri demenso. Ce la malsano, plei ofte en formo de Alzheimera malsano, perdigas la penso capablo cae lo orientigio. En progressinta stadio, simplai ciutagai agoi, kiel mangiado au ec sin vestado, ne plu eblas. Conatai homoi cae familianoi farigas fremduloi. Du trionoi de la demensuloi estas heime flegataid de siai familioi, parte sen extera helpo, au cun subteno de profesiai servoi. Multai familianoi cetiu helpo for usas sian energion. La prisorganto ec cantas la sequan titolon. Ciu rock'n'rollon? Li demandas alla rondo. Li tiretas la cordo in de sia instrumento cae laute cae lauritme frappas surgin. Cae poste li proponas alian canton el epoco ciam la hodiau sestec, septec au octec iaruloi, ancorau iris al danzado. Iam sequas, Marina, Marina, Marina. La itala furor canzono de Rocco Granata e la 1950 iaroi. Cetiu canzono mi estis nur dec iara, diras la musicisto. Nun, li iam estas sestecnau iara. Multae ella ce estantoi certe iam estis pli agiai, ciam la canzono tiu tempe furoris, «Ciu?» Demandas organizantino de la monatae cantrondoi. Che musico povas helpi al malsanuloi, Tion confirmas ancau expertoi. De musico cae cantado amplexe profitas de mensuloi. Danke alla occupigio pri musico, sociae, comunicae, neuronae, fisiologiae cae terapiae aspectoi estas cundigatai, clarigas faculino pri music terapio. Ce musicado cae cantado, demenzuloi povas tutte sen limigoi, mem perceptisin, char iliai capabloi en tiu campo estas plei ofte ancorau complete disponeblai, kiel exemple ciuis trofoi, deconata canto, si clarigas. Char plei multai musicae rememorajoi estas conservatai en la proceda memoro. Music terapiistoi utiligas tiud zion, cae al parolas celite ciu in sensoin ciui conducas alla recono cae conservado de cascitae capabloi. C'è la comuna cantado en la Brandenburga villaggio, dum la adiaua canto, ciui ec prenas la mano in de la naibaroi, cae movigas laula tacto de marista canto. Tiam la prisorganto remetas sien gitaron en la protectan uion, cae ciui applaudas.